quarante languages. 44. Sortir le soir. Sortir le soir. Où y a-t-il une discothèque Où y a-t-il une discothèque Où y a-t-il une boîte de nuit Où y a-t-il une boîte de nuit Où y a-t-il un bistrot Où y a-t-il un bistrot Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre Est-ce qu'il y a encore des places le cinéma Est-ce qu'il y a encore des places pour le cinéma Est-ce qu'il y a encore des places pour le match de football Est-ce qu'il y a encore des places pour le match de football Je voudrais une place tout au fond. Je voudrais une place tout au fond. Je voudrais une place au milieu. Je voudrais une place au milieu. Je voudrais une place tout devant. Je voudrais une place tout devant. Pouvez-vous me recommander quelque chose Pouvez-vous me recommander quelque chose Quand commence la présentation Quand commence la présentation Pouvez-vous me procurer un billet Pouvez-vous me procurer un billet est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité Est-ce qu'il y a un cours de tennis à proximité Est-ce qu'il y a un cours de tennis à proximité Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité